الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga allah mai girma da ɗaukaka wanda cikin ikonsa da rahamarsa da faralarsa ya ƙaddara mana sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahadu suna na garin tsagero a wannan yini na litinin daren talata wanda yau muna bakwai ko kuma takwas ga watan zulhijja shekara ta 1443 da hudu bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wannan ya zo daidai da 26 ga watan 6 shekara ta 2023 miladiya kamar yadda aka saba a lokaci irin wannan muna gabatar da darasi a cikin littafin muwaka littafin abu abdullahi imamu malik ibn anasin rahimuhullahu ta'ala idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na 114 a cikin babin da yake magana a kan i'adatul junubi a sana wa gusulihi idan salla wa lam wa ghaslihi da haka a yau za mu tashi a kan wata magana ta imamu malik wadda ta zo bayan hadisi na 114 قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر اهتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أهدف نوم نامه فإن كان صلى بعد ذلك النوم falyu'id ma kana salla ba'd zalika an-nawm min ajali anna ar-rajula rubama ihtalama wala yara shay'an wa yara wala yahtalim fa idha wajada fi thawbihi ma'an fa alayhi al-ghusl wa dhalika anna umar a'ada ma kana salla li akhir nawmin namahu walam yu'it maka kana qablahu Kale malikun imamu malik yace fi rajulin wajada fi thawbihi athara ihtilami game da mutunan da ya ga alamun maniyi a jikin tufafinsa wala ya dari matakana amma bai san lokacin da maniyin nan ya taba tufafinsa ba kuma bai san lokacin da maniyin nan ya fita daga jikinsa ba wala yadhkuru shay'an ra'a fi miki. bai iya tana yayi wani abu na mafarki a bacinsa kala sai maluku ya ce to irin wannan mutumin kawai wanda ya ga alamun maniyi a tufafinsa bai san lokacin da ya taba tufafinsa ba bai tuna yayi mafarki ba sai ya ce liyaktasil min ahdafi naumin namu to abu na farko wanda zai yi shi ne sai ya je ya wanka irin na ibada zai yi wanka tun daga baccin da ya yi na ƙarshe na mahu wanda ya yi sai ya wanka sai ya sake sallolin da ya a wannan lokaci hukuncin ko fatawar maluku kan mutumin da ya ga irin wannan a jikin tufafinsa ya ce domin sau da yawa mutum zai iya mafarkin amma bai fitar da komai ba wani lokaci ma bai yi mafarkin ba amma kuma wani abu ya fita daga jikinsa. sannan ya ce sayi na umar allah ya kara masa yarda kamar yadda aka ba mu labari ai da ya ga alamar mani a jikinsa ya sake sallolin da ya yi daga baccinsa na ƙarshe amma ba a ce ya sake sallolin da ya kamin ya bacci ɗin ba babu guslil mar'ati izara atfil manami mithla ma yarar rajul maliku ya ce wannan babi zai karantar da mu cewa mace za ta yi wanka izara at fil idan ta mafarki a cikin baccinta mithla ma yarar irin mafarkin da namiji yake gani namiji yakan yi mafarki wani lokaci yana saduwa da wata mace idan yi wannan mafarkin wani lokaci kuma sai ya fitar da wani abu daga jikinsa in ya farka aka ce zai yi wanka sai imamu malik ce to mace ita ma haka idan ta irin wannan mafarkin ta yi mafarkin wani namiji yana saduwa da ita to idan ta fitar da wani abu daga cikinta mani ya fita daga cikinta to ita ma in ta farka za ta yi bacci hukuncin duk ɗaya ne da namiji da kuma mace ƙala ni an malikin an ibin shahabin an urwata ibn zubair anna umma sulaimin qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam almar'atu tara fil manami mithla ma yara ar-rajulu atagtasilu faqala laha rasulullahi sallallahu alaihi sallama, na'am faltagtasil faqalat la aishatu uffin laki Wahaltara hal tara zalika almar'atu fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam taribat yaminuki wa min aina yakunu shabahu wannan hadisin imamu malik ya karɓo shi daga ibn shahab imamu zuhri kenan babban malamin imamu malik an urwata ibn zubair shi kuma ya karɓo daga urwa ɗan zubairu anna umma sulaimin cewa Umma sulaimin mahaifiyar anas ibn malik kenan mahaifiyar anas ibn malik qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayar imamu muslim a ruwayar imamu muslim ya ba da labarin cewa ja'at un musulmin ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faƙalat lahu wa aishatu indahu ya rasulallah haka yanzu a ruwayar imamu muslim cewa un musulmin ta je wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai take cewa manzan Allah a lokacin kuma Aisha matar manzan Allah tana wurin manzan Allah sai ta cewa manzan Allah almar'atu tara fil manami mithla ma yarrajul rajul ta tace ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mace ce ta ga irin abin da namiji ke gani a mafarki a tattasilu za ta wanka za ta wanka a ruwayar imamu ahmad a musnad cewa manzan allah ta yi ya rasulallahi izara atin mara'atu an na zauju hayu jami'u hafin manami a tattasilu a ruwayar imamu ahmad kenan ta ce ya manzan allah idan mace ta ga kamar namijinta yana saduwa da ita in ta farka za ta yi wanka faƙaɗa laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah ya ce mata na'am faltaktisil a eh, za ta yi wanka za ta yi wanka izara atil ma'a idan ta ga mani ya fita daga jikinta amma idan ba ta ga komai ba mun san babu wanka a kanta faƙarar da ha aisha tu sai aisha tana wurin sai ta ce uffin laki kai canki ke un musulmi wahal tara zalikal mar'atu yo mace na ganin haka ne mace tana ganin haka ne to me sanya anan aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta yi inkari ma'un musulmi ta nuna cewa yiwu mace ma tana ganin haka ne malamai suka ce aisha ta faɗi haka ne domin ita ba taɓa ganin haka ba kuma ba ta ma san ana ganin haka ɗin ba ita ba ta taɓa yin mafarki ba ta kwanta wani namiji yana saduwa da ita ba taɓa ganin haka ba ba ta ma san ana ganin haka ba shi yasan ya sai ta ce ma musulmin yiwu ana ganin haka ne faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata taribat yaminiki yaminuki damanki ta taɓa ƙasa wannan kalma ce ta ta abin ga ta nuna mutum ya yi wani abu wanda yake ba haka ya kamata a ce ya yi shi ba wanda Allah ya ce mace haka sai ya ce wa min aina ya kunu shabahu yo aisha ta ina ake samun kama da mahaifiya ko mahaifi ai ta wannan maniyin ne tun da mun san maniyin namiji da na mace ai shi ne yake haɗuwa ya zama mai ya zama gudan jini ya zama tsoka ya zama mutum a busa masa rai to sai manzan Allah yana cewa ta nan ne ma ai ake samun kamanceceniya idan maniyin namiji ya rinjayi maniyin mace sai yaron da za a haifa ko yariyan da za a haifa ce kama da mahaifi idan na mace kuma ya rinjaye na namiji to yaron da za a haifa ko macen da za a haifa sai ce kama da mace shine abinda manzon Allah yake nufi wa min aina yakunu shabahu yota ina ne ake samun kamanceceniya ai ta wannan ne to wannan hadisin ya fa'idantar da mu cewa idan mace ta yi mafarki irin mafarkin da namiji yake yi har wani abu ya fita daga jikinta na mani, to sai ta yi wanka ita ba amma idan babu abin da ya fito a jikinta to babu wanka a tare da ita قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن أروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي ألها الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ya rasulallahi inna Allah la 'yastahayi min alhaqi hal alal mar'ati min guslin idha hiya italamat fa qala na'am idha ra'atil ma a wannan ruwayar imamu malik ya karbo daga hisham ɗin urwa ana bihi shi kuma ya karbo a wurin babansa shine urwa ɗan zubair an zainab binti abi salama daga zainab diyar abu salama an ummi salama daga ummu salama ha mahaifiyar ita wannan zainab din kenan zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma ummu salama ɗaya ce daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annaha kalat ummu salama ta ce ja'at ummu sulaimin imra'atu abi dalhatal ansari ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummu salama tace ummu sulaimin matar abu dalha al-ansari ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalat sai ta ce ya rasulallahi ya manzan Allah inna allaha la yastahayi min al-haqqi allah baya jin kunyar bayyanar da gaskiya ko ilimi mun fahimta ta fara gabatar da wannan magana ne domin tambayar da za ta yi tambaya ce wadda tana da alaƙa da jima'i saduwa eh, shi kuma wani abu ne wanda ake son nuna kunya ta tare da shi shi ya sanya ta fara kawo wannan cewa inna allaha la hayi min alhaki. da haka malamai suka ce a wajen karanta zuwa to irin waɗannan abubuwan ba a jin kunyar faɗarsu domin sai an faɗe su ne za a san yadda za a yi su mun fahimta shi ya sanya aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta jinjina wa matan madina ta ke cewa ni'imar nisa nisa'ul ansar madalla da mata matan madina ta ce domin su matan madina kunya ba ta hana su an yas'alna an addini su tambaya game da addininsu mun fahimta da haka wajen abin da ya shafi ibada da addini to irin waɗannan abubuwan fitowa ake a bayanin su yadda mutane za su fahimta don idan abin ya faru san yadda za su yi don su fita a wajen Allah ta'ala to shi yasa ummu ta ce inna allaha la yastahi min alhaq hal mara'ati mar'ati min guslin idha iya ihtalamat ta ce ya manzan Allah shin mace za ta yi wanka idan ita wannan matar ta yi mafarki mara ta yi mafarkin ta kwanta da wani namiji ko mijinta ko wani to in ta farka daga bacci za ta yi wanka kun fahimta kaga wannan yana nuna cewa sun san idan an yi abin ido na ganin ido in ido biyu aka yi ya ƙazatar isin sa akwai wanka to amma irin wannan abin da aka yi ido biyu an je an yi wanka to in ya faru a mafarki shi ma akwai wanka ko ba wanka faƙali sai manzan Allah ya ce na'am izara a cilma e eh, za ta wanka amma da sharaɗi izara a a idan ta ga ruwa ai almani shi mani shi ake nufi da ruwa a nan ba da istiƙa bayan ta farka daga bacci to idan ta ga haka to za ta je ce wanka a ruwayar bukhari a wata ruwaya wadda imamul bukhari ya rito a sai littafinsa a ruwayar aka ce lokacin da ummu salama ummu sulaimin ta je tana wannan tambayar fagaddar ummu salama ya ni wajiha wa ya rasulullah sai ummu salama ta sa wani mayafi sai ta rufe fuskarta saboda kunya sai ta ce wa manzan Allah ya manzan Allah yo mace tana yin irin wannan mafarkin sai manzan Allah ya ce mata tare bat yaminiki irin maganar da ya faɗa ma Aisha ya ce ta ina ake samu kamanceceniya ayatanin ne ake samun kamanceceniya kaga wannan ma ya nuna cewa ita ma ummu salama ba ta taba ganin haka ba ta ma san ana yi ba kun fahimta wannan ne sanya malamai suka ce shi irin wannan mafarkin galibi namiji ne yafi fi yinsa mata sukan yi amma nadiran ɗan kaɗan ne cikin mata suke yin irin wannan mafarkin amma wannan bai na cewa gaba ɗaya ba sa yi waɗansu malamai ma suka fito suka ce wannan kamar yana nuna cewa matan manzan allah ba sa yin irin wannan mafarkin amma dai daga ƙarshe malamai suka ce ai su matan manzan Allah ba su da wata kususiya amma dai tabbas manzan Allah shi ba irin wannan mafarkin da shi da dukkan sauran annabawa ba sa irin wannan mafarkin to wannan mafarki idan an yi sa in wani abu ya fita to za a tafi a yi wanka wannan hadisi da muka wuto ko da muka yi magana a kansa a can baya cewa alma'u min alma'i waɗansu malamai ma sun ce a mafarki ne ake magana idan mace ta yi mafarki to nan ba a yin wanka sai idan ruwa ya fita mun fahimta to sannan za a ji in kawai bai fita ba to ba za a yi wanka ba amma idan ya ƙazatan ne ido biyu to shi kuma a nan ko ruwa ya fita ko bai fita ba wajibi ne a tafi a yi wanka mun fahimci wannan babu jami'i guslil janaba babi na gaba imamu malik ya ce zai magana akan wankan janaba gamamman babi akan wankan janaba ma'ana gamamman babi ne wanda zai magana akan wankan janaba kawai ba tare da kallon wani abu ko siffar shi ko mai ke sanyawa a yi shi a zai magana ne akan wankan janaba a game ba tare da keɓance wani ɓangare na hukunce-hukuncen wankan janaba ɗin ba قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يقول لا بأس أن يتصل بفضل المرأة ما لم تكن حائدا أو جنبا an karbo wannan hadisin imamu malik ya karbo wannan hadisin daga nafi'u Na nafi'u yake cewa abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda kana ya kuli ya kasance yana cewa la ba sa an yukce sala bi fadlil mar'ati babu laifi a yi wanka da sauran ruwan mace ruwan da mace ta yi wanka ta rage mun fahimta ruwan da mace ta yi amfani da shi ta rage to babu laifi a zo a yi amfani da wannan ruwan malam takun ha'idan aw junuban ma damar da matan nan ba ta da jinin haila tare da ita kuma ba janaba tare da ita to wannan ruwa sauran mai ruwan mace babu laifi sai a zo a dauka a wanka da shi ko wata ibada da shi wai mace ce ta shiga banɗaki da ruwa cikin bokiti guda sai ta wanka da rabi sai ta bar rabi a ciki to wannan ruwan da ta bari rabi a je a wanka da shi wani ya shiga kuma ya wanka da shi to shi ne abdullahi dan umar yake cewa e babu laifi ana iya wanka da shi amma idan matar ba ta cikin jinin al'ada ko ba ta cikin wanka ba ta cikin janaba mun fahimta kala وحدثني عن an عن نافع na Abdullahi ibn Umar, kana ya araku? fi saudi wa huwa junubun thumma yusalli fihi imamu malik ya karbo wannan daga nafi'u nafi'u ya ce abdullahi dan umar ya kasance ya araku fi saudi wa huwa junubun thumma yusalli fihi ya kasance yana goge ko yana tsana ruwa ruwan da ya yi wanka da tufafin da ke jikinsa sannan kuma sai ya tafi ya salla da shi wa huwa junubun thumma yusalli fihi yana cikin janaba thumma yusalli fihi sannan kuma sai ya je afwan mu dawo baya anna abdullahi ibn umar kana ya araku fi thawbi abdullahi dan umar ya kasance yakan yi jibi zufa yakan yi zufa da tufafin da ke jikinsa wa huwa junubun kuma yana cikin janaba thumma yusalli fihi idan yayi wanka kuma sai ya je sallah da wannan tufafin wa alaikum salam hadisin sama na ba na kawai ko ka da yi bacci ne na yawa wato. amin shi ku kaga wannan sai yake nuna cewa a zufar mai janaba ɗahira ce mun fahimta domin ga abu dan umar nan yakan yi zufa a jikin tufafi yana da janaba sai kuma ya ce ya ainihin wanka daga baya kuma yi wanka sai ya salla da wannan tufafi. shi ya sanya suka ce arakul junubi ɗahirun bittifak zufar mai janaba ɗahira ce wannan duk malamai sun yi ittifaki a kai mun gane ƙala wa haddasa ni an malikin an nafin an na abdullahi ibn umar kana Yamsinu jawarihi rijilaihi wa yi al-kumrata wa hunna huyadu hadisinmu na gaba maluku ya karbo daga nafi'u cewa abdullahi dan umar duka mun sa abdullahi dan umar babban sahabi ne kana yaksilu jawarihi rijilaihi ya kasance wannan jawarihi ya sunan su kuyanginsa sukan wanke masa kafafuwansa wayu dinahu alhumrata sannan su miƙo masa alhumra alhumra wata shimfida ce kamar tabarma za ka ce amma ba ta da faɗi sosai galibi in za su sallah suka sanya ta a gabansu inda za su ɗora goshinsu da hancinsu da tafukan hannunsu saboda zafin rana ita ce kumra to sukan wanke masa jawarihi wannan kuyanginsa sukan wanke masa kafafuwansa bayan sun wanke masa kawahuwa sai su miƙa masa kumra alkumratu wa hunna a su kuma su kuma suna cikin jinin al'ada lokacin su kuma suna cikin jinin al'ada me muka fahimta da wannan hadisin na me kace yauwa mace tana cikin jinin al'ada rashin tsarkinta ma'anawiyan ba isi ba da haka idan macinta tana cikin jinin al'ada don ta taba mutum ba a nuna cewa sai ta sai ya ji yawon wanke wurin ba ta da tsarki ai ka an ce mace na al'ada an ce ba ta da tsarki ko to wannan rashin tsarkin na ma'ana ne amma ba ana nufin in ta taba abu ba shi ba ya zama najasa babu laifi tana iya taba abubuwa domin rashin tsarkinta na ma'ana ne ba wai na gangar jikinta ba ne ba da aka za ta iya taba mutum za ta iya taba abubuwa ko da tana cikin jinin al'ada to shi ya sanya abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda aka ce wanke masa kafafuwa a wajen alwala ne kuma mata suka wanke masa kafafuwa na amurka ce a wanke kawawa ba cikin alwala ba ne mhm. ok an yi shafa cikin alwala ba <laughs> eh ya gane ka kana nufin kenan idan a cikin alwala ne ba matsala eh to yana ka samu wannan fikin ha <laughs> yanzu ba can wajen wanka mun yi bayani ba cewa idan mutum yana wanka sai ya zo ya shafa al'aurarsa muka ci alwalarsa ta warware to shi ba a cikin wankan ba ne ba a cikin wankan ne to kenan ko da mace ta shafi mutum a cikin alwalarsa hukuncin yana ne ka fahimta so wannan eh, istinbarin da ba zai samu shiga ba cewa in a cikin alwallah ne me muka fahimta a malikiya dai kun sani shafa tana taba tana warware alwala ko har ma suka kawo kashe-kashen shafar to cikin wannan kashe-kashen za ka samu mafita nan wa alaikum salam ku yangai? <laughs> yau ai a malikiya ko karamar yarinya ce ta shafi mutum a zahirin maganar su alwallah babu ita su ko kananan ne babu alwala muslim na? eh a abin da rawa ne idan a wani kusa yauwa an shafa ba mun ce a kowar da mustahabi ne a yalwala ba bai yi niyyar jin daɗi ko bai samu jin daɗin ba ne aka ce yustahabu alaihi lulu amma alwala tana to haka an tambayi imam malik cewa to wannan taba kafafuwan da aka yi ma'abla da umar ba sa warware masa alwalla sai ya ce a a ba sa warware masa alwalla domin a fahimtarsa ma kana ya fa'alu zalika illa da shugulin au ya ni falam ya su allabdatu walam ya jidha falaisa bilimsun na bilim su sha fahimtarsa ko dai abladan umar ya yi wannan ne saboda wani shugul yana cikin wata hidima yana cikin wani shugul yana sauri sai ya ce kawai su wanke masa kafafuwarsu ko kuma sauwar lokacin ya girma ya yi rauni to in kawo haka ne ka ga wanda kawai saboda shugul ya ce a wanke masa kafafuwa ko saboda rauni da ya yi ai kaga ba magana jin daɗi balle niyarsa tun da kawai bai yi niyyar jin daɗi ba kuma bai samu jin daɗin ba ya ce shafan nan ba ta warware masa alwallah ba alwallar sanada wasu ila malikun an rajulin lahu niswacin wajawari hal ya da'unna jami'an ƙabla an yadda sila. فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتين قبل أن qabla فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الهرة في يوم الأخرى فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك وسئل مالك أن تنبي إمام مالك an rajulun lahu niswatin wa jawari mutum ne yana da mata na aure 'ya'ya wa jawari sannan yana da kuyangai yana da kuyangai ga matansa na aure kuma yana da kuyangai hal ya da'uhunna jami'an kabla an yanka sila aka tambayi imam malik yana iya kusantar su kamin yayi wanka ma'ana mutum ne yana da kuyanga yana da mata ɗiya sai ya sadu da ɗiyar bai je wanka ba kuma sai ya zo ya sadu da ita wannan kuyangar a dare guda a lokaci guda kun sai ta kuyanga ba a raba mata kwana sai dai lokacin da mutum ya samu kafa inda zai iya kwanciya da ita sai ya kwanta da ita amma ba ta raban kwana ita to sai ya kwanta da diyar sannan kuma ya aka ya kwanta da kuyangar ko bai yi wanka ba a tsakani kaga lokacin da ya kwanta da ɗiyarcin janaba ta sami shi to bai je yi wankan wannan janaba ba sai kuma ya zo ya kwanta da ɗiyar da wanda take kuyanga to sai aka tambayi imam malik ya halatta mutum ya haka Ba ƙala sai maluku ya ce la ba'asa la ba'asa me la babu laifi ko. to dai ce ba laifi me yake nufi ana iya yi ko ba a iya yi eh yawwa ai ya juzu kenan yawwa sai imam ali ya ce babu laifi ya halatta bi an musibar rajul jariyataihi mutum ya je ya sadu da kuyangarsa kabla an sila kamin yayin wanka jariya guda biyu ya sadu da kuyangansa guda biyu kafin yi wanka kun fahimta mana ibrahim malik sai yake cewa idan su duka matan ku yangai ne su biyu ko su uku to babu laifi yana iya saduwa da su ya sadu da wannan bai yi wankan janaba ba kuma ya zo ya sadu da wannan bai yi wankan janaba ba ya zo ya yi wannan kun fahimta idan su duka ku yangai ne ya ce babu laifi yana iya haka in su duka ku yangai ne walakin yaksulu farjahu istihbaban qabla alwada'i thani amma malamai suka ce mustahabbi ne ya je ya wanke al'aurarsa kamun saduwa da kuyanga ta biyu din fa amma nisa'un yace amma ya'a alhara'ir ya'a ba babayi ba fa yukrahu su wannan makaruhi ne an yusibar rajulul mar'ata alhurrati fi yawmin ukura haramun ne ya sadu da wata mata iya a daren wata ko a rabon kwanan wata wannan makaruhi ne mun gane wani irin makaruhi ne wannan suka ce kara hatu tahari karhanci ne na haramci ke na haramun ne mun fahimta kun fahimci fikin da kun fahimci abin da yake idan 'ya'ya ne ba wai ma ya sadu da su ba wanka ba haramun ne ma ya sadu da su a dare guda in yaya ne saboda mai su raba musu kwana ake tutun da kowa da kwananta to haramun ne ka kwana da wannan mai kwana sannan kuma ka sadu da wata wadda ba kwananta ba ne ba a wannan daren haramun ne amma malamai suka ce sai in ta ba da izini wasu malamai suna cewa in ita matar ta ba da izini mai kwanan bayan ya sa da ita kuma ta bashi izini ta ce je ya sadu da wata wadda ba ita ba don mai ha ba da izini wannan babu lafi amma ba ta ba da izini ba haramun ne ya haka mun gane fama an yi sibal jariya sun ma sibal ukura wa huwa junubun fala ba a sabi zalika amma idan ku yanga ne su duka ya sadu da wannan sannan ya je ya sadu da waccan wa huwa junubun yana da janaba bai yi wanka bayan ya sadu da ta farkon imam malik yace fala ba sa bizalika babu laifi idan yayi haka wasu ila malikun an rajulin junubin wubi alahu ma'un yattasilu bihi fasaha fa adkhala usbu'ahu fihi liya'rifa harra al-ma'i min bardihi qala malikun in lam yakun asaba a adha fala ara zalika yunajjisu alaihi ma wasu ila malikun an tambayi imamu malik an tambayi imamu malik kaga wannan tambaya ce aka yi mashi fatoyinsa kenan waɗannan tambayoyin da ake ma imamu malik su ne aka tattara da wanda suka shigo nan ciki da ma wanda ba su shigo nan ciki ba abdurrahman ɗan ƙasim ya tattara suri guda sai rubuta wani littafi da ake cewa mudawwana al-kubra mudawwana da kaji ana cewa fatoyi imam malik ne ci wanda galibi da su ne aka gina littafafikin malikiya idan ka bi al'alari a ishimawi iziya risala galibi za ka ga daga cikin mudawwana ne suke ɗauko waɗannan kuncewa-kuncewa. mun fahimta shine babban littafin malikiya na fikihu amma ba maliku ne ya rubuta shi da hannunsa ba a tambayoyin da ya dinga badawa ne shi abdurrahman dan kasim tun da yana cikin manyan almajiran sai yana tattara su to sai zo gina littafi akan haka imam malik bai da wani littafi ban da muwadda to shine yace wasu ila malikun an tambayi maliku yanzu nan waye yake cewa wasu ila malikun shi ya haya din shi gaban shi aka tambaye maliku sai yana rubuta sai ya ce wasu ila malikun an tambaye imamu malik A na rajulin junubin mutum ne yana da janaba wabi lahu ma'un yadda sulbihi sai a kai masa ruwa don yi wanka da shi a ban to kaga me zai fara in yazo zai yi wanka a can bayan mun yi bayanin wanka ko aka ce in yazo zai fara karkatawa ya wanke hannunsa sau uku sannan ya shigar da hannunsa to fasaha shi wannan mutum ne sai ya manta fada usba a fihi yana zuwa bai karkata ba sai ya tsoma hannunsa a ciki a harral ma'i min Baradi. don ya gane zafin wannan ruwan daga sanyinsa ƙila lokacin sanyi ne an ɗan dafa mai ruwa to yana son ya ji ya zafin yake aka ga sai ka dan tsoba kaji jikinka zai iya dauka ko ba zai iya dauka ba to madadin ya dan karkata ya ji sai ya manta sai ya tsoma hannunsa to sai aka tambaye maluku shin yanzu tsoma hannun nan nasa da yayi ya taba wannan ruwan ta fuskar tsarkinsa ko bai taba shi ba kun fahimci tambayar kala maluku sai imamu malik ya ce in lam yakun asaba usbu'ahu adha fala ara zalika yunajjisu alayhi alma sai imam malik ce to a fahimta ta in lam yakun asaba usbu'ahu adha in dai a hannunsa ba wata kazanta ba wata najasa sai ya tsoma hannunsa in dai ba najasa sai ya ce fala ara zalika yunajjisu alayhi alma a fahimta ta ba na ganin cewa tsoma hannun nan zai mayar da wannan ruwa ya zama na jasa in ba ne, in ba na jasa to idan akwai wa na? idan akwai wa da ya tsoma shi ke na ya fi sai a zidda shi? eh? eh ehe eh to ami zai yi hmm. magana da ke haka ne idan ya tsoma tutun da ruwa yana da ruwa mai tsarki yana da siffofi guda uku wannan siffofin kawai shi zai duba sai ya tsaya kalli wannan ruwan ɗanɗaninsa ya canza launinsa ya canza ƙamshinsa ya canza idan duka ba ɗaya daga cikin wannan ukun da ya canza ruwa yana nan mai tsarki sai ya wankan sarki mun fahimta sai abin gari shi to idan kau ya canza ɗaya daga cikin siffofin nan nasa guda uku ya canza to kaga ya zama ba ɗahiri ba ke sai an canza shi allah ya samu shi to wannan babi wanda ya shafi wanka shi ma ya ƙare idan allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi babin da zai magana a kan taimama insha allah ta'ala wa salam na shi ba ya halatta sai ya yi wanka inda ya ɗaya ce wanda ya yi wanda ya mika ce eh. Eh. a wannan ya mini bayani a yayin shehara amsa ko shehara amsa an rajulun lahunis watin wajari wajawari hal ya ɗauhun na jami'an kabla an yadda sila faƙala la ba sa da an yusibar rajulu jari ya tehi ƙabla an yarta sila fa'amman nisa'ul hara'ir idan su duka idan kuyanga ce da abin ga babu laifi amma idan su duka biyan 'ya'ya ne shi ne na aka ce haramu amma kuyanga da ɗiya wannan ba wani abu ka gane shi ne ya ce ai labasa ko muka ce ya juzu da ke da shi babu laifi wannan to a kira sallah salam wurin mai duk da yanayi namiji ma an ba abin da ya gani ba wanka a ɗansa to alhamdulillah kafin mai addu'a za mu ɗanyi ɗan jan hankali akan waɗansu ibadu masu muhimmanci wanda suke gabanmu a cikin 'yan kwanukan nan a bayani na farko shine abin da ya shafi yinin gobe idan allah ya kai mu gobe talata zai zama tara ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1444 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wadda kuma ita ce rana arfa idan allah ya kai mu gobe alhazai wanda allah ya ba ikon tattaruwa a maka gaba ɗayansu za su tattaru a wani fili da ake ce mafilin arfa inda za su yi tsayuwa ta ne guda suna ambatan allah da zikirori da sauransu wanda wannan tsayuwa da za su yi wanda Allah sallallahu Alaihi wasallama a hadisi ya ce ita ce babban rukuni na aikin hajji manzo Allah ya ce al'arafa hajju arafa ita ce hajji ma'ana ita ce aikin hajji da haka alhazan da za su yi wannan tsayuwa sama da alhaji miliyan biyu kamar yadda hukumar ƙasar saudiya suka fada wanda kusan ana ganin wannan shine aikin hajji wanda ya fi tara jama'a da yawa to muna musu fatan alkhairi da fatan Allah ta'ala ya sa a yi a gaba lafiya to mu kuma da ke gidaje akwai ibadar azumi wadda aka sunanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunanta wa musulman da suke a gidajensu ko a garuruwansu daban-daban wanda Allah bai ba su damar halittar aikin hajji ba ya zo a hadisin abu da ansari Allah ya kara masa yarda hadisin imamu muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa azumin ranar arfa ahtasibu an ya ce ina kyautata zato ko ina sa rai ko ina tsammani ya kankare wa mutum zunubban shekara shi. A satin mabiya wasu wasanatul qabila shekara mai wucewa da kuma sabuwar shekara mai shigowa duk da malamai sun yi bayanin cewa zunuban da ake kankare wa mutum ƙananan zunubai ne to amma ƙananan zunubi ƙana na shekara biyu to suna da yawa kuma ba abin mutum ya dauke su da wasa ba ne ba da haka wannan wata gagarumar dama ce allah ta'ala ya kawo mana wadda za mu nemi kusanci zuwa gare shi sannan ko mu samu tsarkaka daga zunubanmu da wannan ne muke jawo hankalin 'yan uwa musulmai cewa mu yi ƙoƙari idan allah ya kai mu gobe mu raya wannan rana da azu don neman dacewa da waccan falala mai gwaɗi wadda allah ta'ala yake ba wanda suka yi azumi a wannan yini a wannan azumi ba wajibi ba ne ba sunna ne mustahabbi ne an so ne a yi don haka wanda bai yi ba ba ce ya yi laifi ba amma ana kwadaitarwa zuwa ga yin wannan azumi musamman har yanzu muna cikin kwanukan nan masu albarka goman ƙarshe goman farko a watan zilhijja ta ga kafalalarsu wannan kuma ɗaya ne daga cikinsu to sai zama to shi kuma ga wata ƙarin falala ta shi a keɓe da haka mu ƙoƙari mu wannan rana da azumi muna kira ga iyaye mu shajja 'ya'yanmu ƙanana wanda za su iya yin azumi cewa su ma su tashi da azumin nan gobe magabata suna yin haka da mu da iyalanmu duka mai wannan azumi gobe don neman dace da kuma neman dacewa da ita ainihin wannan farla sannan abu na biyu game da shi yinin gobe ɗin shi ne yini ne wanda allah subhanahu wata'ala yake karɓar addu'o'in bayansa a ciki lura da maganar manzan allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa khairun du'a du'a yau mai arafa mafi alkhairun addu'a ita ce addu'ar rana arfa wa khairu ma qultu ana biyu na min ya yace amma mafi alkhairin abinda na faɗa da ni da annabawan da suka zo kafin ni shine la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir madala ce wannan shine mafi alkhairin abinda ya faɗa wannan kuma in kalla za mu ga du'aul ibadat addu'a ce ta ibada a kenan a wannan yinin ana son mu yawaita irin wannan zikirori da irin waɗannan addu'o'i na ibada kuma ina so in sanar da mu cewa daren arfa ya mun shige shi domin dare shi yake rigar zuwa ya yakan riga yini zuwa kamar yadda muka sani da aka mun riga mun shiga cikin daren wannan daren tara ga wata ne muke a ciki yanzu gobe ne in allah ya kai mu gari zai waye mu tashi yinin daren shi kuma da haka tun daga wannan daren mu yawaita wannan zikiri mu yawaita addu'o'i mu gaya ma allah subhanahu wata'ala bukatun mu na duniya da na lahira insha allah ta'ala allah zai saurare mu domin addu'a ranar arfa ita ce mafi alkhairin addu'a da mutum zai yi a shekara gabaki daya sannan mu shagaltu da sauran ayyuka na ibada karatun alkur'ani zikirori wanda suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam istighfari salatin annabi duk mu mai da hankali zuwa ga yinsu magabatanmu magabata an samu da yawa daga cikin magabata musamman a ranar arfa bayan sallar la'asar da yawa sukan tattara a wuri guda su aje komai abin da suke yi su tattara a masallaci ko a wani wuri guda su zauna su yi ta'addu'o'i suna roƙon Allah ta'ala to kai ma ka yi ƙoƙari ka fitar da wani lokaci a goban ka yadda hidima ko shirye-shiryen sallah su ɗaukar maka hankali har yinin ya zuwa fice kamanta duk da hidimar da ake da ita na shirye-shiryen zuwan sallah ɗin to ka yi ƙoƙari ka fidda wani lokaci a goban awa ɗaya ko awa biyu ka aji komai ka zauna a masallaci in ma da iko a gidanka ka tattara iyalanka ku zauna ku ta addu'o'i ku ta zikiri magabatanmu suna yin wani har wani ma daga cikin malamai yake cewa ai kama rasa duk abin da kake na shirye-shiryenka na ranar sallah din ka samu wannan ibadar a gobe ya fi maka alkhairi da ka rasa ibadar ka samu abin da za ka hidimar sallah din da aka kada mai sakaci da wannan 'yan uwa musulmai mai kokari allah ta'ala ya sanya mu dace kuma allah ya karbi dukkan addu'o'in da zamu da dukkan ibadun da zamu wannan kuma wanda ya ji ya gaya ma wancan haka ne sai wannan ya ji ya gaya ma wancan sai ya ga gari sai ya ga al'umma ga baki daya an shagaltu da ambatan ubangiji da yin abin da ya dace a cikin wannan kwana ɗaya mu sani wannan kwana ɗaya in ya wuce ba za mu taɓa samun irinsa ba kuma sai bayan shekara guda tutun da allah ya sa da ranmu da lafiyar mu a cikin wannan kwanan mai ƙoƙari mai amfani da wannan dama wannan ke nan. bayan ranar arfa washe gari ita ce ranar sallah a ƙasar hausa kamar yadda muke cewa ranar sallah amma ana ce mata yawmul idil adha ranar idi na layya domin a sallah musulunci ba wata sallah karama ba wata babba duk sallah sallah ce to amma wannan ibarar ita muka fi ganewa a kasar Hausa Mu yi amfani da ranar goma ga wata ɗin ita ma rana ce babba idan ta zo ɗaya daga cikin ibadu masu girma wadda ake a wannan ranar ita ce sallar idi sallar idi ana yanta da safi bayan rana ta ɗago ya halatta a sallar nafila to a lokacin ake yanta raka a biyu ce ana son musulmai su tattaru a masallacin idi mazansu da mata don shaidar ita wannan sallah salla ce wadda ake yin raka a biyu ƙarƙashin jagorancin liman mamu kuma su biyu sallah ce wadda ake don nuna godiya ga Allah mai girma da daukaka akan ni'imar da ya yi wa musulman da suka tattara a wannan wurin na nuna musu wannan rana mai albarka shi ya sanya ake buɗe ta da waɗansu kabarbari na musamman wadda a dukkan salloli sallar idi kadai ake ma wannan a raka a farko liman zai yi kabbara bakwai in ban kabbara haraba. a raka a ta biyu ya kabbara shidda in ka hada da kabbarar tasowa sannan ya karatun fatiha ya karanta sura mata yassara a raka a ta farko a raka a ta biyu bayan an kare a yi sallama shi kenan an kare sallar idi sannan sai a tashi a gabatar da kudu ba to a nan ba muna kira ga dukkan musulmi mu yi kokari mu halarci wannan sallar domin waɗansu suna yin sakaci da ita sai ga mutum ka rasa abin da yake sai sallar idin nan ta zo ta wuce bai samu ba sallar idi malamai sun yi saɓani game da hukuncinta akwai malaman da suka tafi akan cewa farilla ce wajibi ne mutum ya yi ta idan an ce wajibi ne mutum ya yi ta in ya barta da gangan to ya Allah laifi sai allah ya ba shi su laifi amma mashhurin zance a mazhaban malikiya kamar da mana abubakar aljazair ya kawo a minhajul muslim shi ya tafi akan cewa sunnatin mu'akkada amma sai ce kalwajib ce sunna ce mai ƙarfi kai kamar ka ce ma wajibi ce ita to don haka mu yi ƙoƙari mu samu wannan sallar idi akwai na dubban da ya kamata mu kula da su yayin tafiya sallar idi ɗin nan abu na ladabi na farko shine ana son a yi wanka wanka irin na shari'a ba wankan sabulu da omo ba babu laifi in kayi wankan ka biye da wankan sabulu ana san a sanya sabbin kaya idan allah ya hore wa mutum idan babu sabbin kaya to a samu kayan da suke masu haske a wanke a goge a sanya ana son mutum ya sanya turare a lokacin da zai ciwo masallacin idi amma wannan banda mata ita mace ba za ta sanya turare ba domin mace haramun ne ta sanya turare kuma ta fito daga cikin gidanta da haka za a fesa turare sai a kamo hanyar tahowa masallacin idi a lokacin da za a tafi daga gida zuwa masallacin idi ladabi ne mutum ya taho yana kabarbari da hailala da tahamidi kar a tuho ana labari kar a tuho an shagala ka taho kana kabarbari akwai lafuzza wanda suka zo da dama amma dai wanda ya fi shahara akwai allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd haka za ka tun daga gida har ka izo masallacin idi idan ka zo masallacin idi ba a yin nafila kafin a yi sallar idi din da ka zo za ka yi shimfiɗa ne sai ka zauna lokacin da ka zauna ɗin nan to ana son kai ta wannan zikiri ko kai ta waɗannan kabarbari har zuwa lokacin da liman zai fito yana daga cikin ladabinta a lokacin da za ka taho daga gida a wannan sallar idi ta laye da ke gabanmu to ana son karkaci wani abu a lokacin da za ka fito daga gida sawa'un za ka yi layya ko ba za ka yi layya ba idan ka zo masallaci idi ba a son ka ci komai to idan an ƙara sallar idi ga wanda ba layya zai yi ba to daga na yana iya cin abin da yake so amma wanda zai yi layya idan ba zai cutu ba ana son ya haƙuri har ya koma gida har ya yanka dabbasa ta layya sai ya fara ci daga namanta amma idan akwai lokaci mai tsawo zai cutu to babu laifi yana iya fara cin wani abu ko bai fara ci daga ainihin naman layyarsa ba idan an ƙara sallar idi ana son a tsaya a saurari hudu ba idan an ƙara hudu ba to wanda zai yi layya ba a yanka dabban layya kafin a gama sallar idi kafin liman kuma ya yanka so idan ka zo za ka yi layya za ka jira a gama sallar idi sannan liman ya yanka ko ya ba da sanarwa cewa wanda yake da abin yanka in ya koma gida ya yanka to da ka koma gida sai ka yanka abin da za ka yanka a lokacin da za ka koma gida ana son ka sake hanya daga inda ka biyo ka zo masallaci din ka sake hanya wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana so in dai ba akwai nisa mai tazara sosai ba ka taho da kawahuwanka ka koma kuma da kafafuwanka to wannan kaɗan kenan daga cikin na dubba wanda suka shafi zuwa wannan sallah ta idi da kuma komawa gida bayan an ƙare ta muna kira ga duka musulmai mu yi ƙoƙari mu halarci wannan sallah ta idi sannan bayan an ƙare mu tsaya mu saurari kuluba. babu laifi mata sun iya halartar sallar idi akwai hadisin umma biya al'ansariya wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ce ya ba da umarni mata su fita zuwa sallar idi matan koda suna cikin jinin al'ada manzan Allah ya ce amma in sun zo su ba za su yi sallah ba sai su koma gefe su saurari sallah da addu'o'in da za a yi na musulmi a wannan lokacin bayan an ƙare sai su koma gidajensu idan mace za ta zo masallaci muna kira ga mata a yi shiga ta mutunci shiga irin ta musulunci kada a yi wata shiga wadda ta saba ma shiga irin ta addinin musulunci bai dace mace ta taho masallaci a haka ba da haka a yi shiga ta musulunci a rufe gaba ɗayan jiki sannan idan an zo masallaci a yi ƙoƙarin kauce ma haɗuwa da maza masallace kuma a ɗauki matakin ware wurin mata da kuma ware wurin maza sannan a ɗauki matakin ba su kariya ta yadda maza ba za su haɗu da su ba har su komo gidajensu cikin aminci wannan yana da muhimmanci mata su je sallar idin nan saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni a kan su taho masallaci din har ma aka je aka kai masa koken cewa waɗansu mata ba su da hijabin da za su sanya manzan Allah ya ce wadda ba ta da shi ta ara a wajen mai biyu sai ta je masallaci da aka mu dage mu yi kokari wajen ganin maraya wannan suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan Allah ya kai mu gobe ibada ta biyu a goben ita ce ibadan layya jibi afuwan ranar goma ga wata ita ce ibadan layya ita layya a mazhaban malikiya suna cewa sunnatun wajibatun ala ahli kulli baitin muslimin qadira ahluhu alaiha suna ce wajiba suna ce wajiba amma ga wanda yake da ikon yi ga wanda yake da ikon yi Allah ya hore maka abinda za ka sai abinda za ka yanka to kakara da iko kenan to an so ka yi suna ce wajiba idan Allah bai hore maka ba shi kenan sai ka yi haƙuri wata shekara yin Allah ya hore maka kuma sai ka yi haka wanda dai Allah ta'ala ya hore mawa to lalle ana son ya gabatar da ita wannan ibada talayya daga cikin hikimomin da suka sanya aka shar'anta ta akwai at-taqarrubi ila Allah ta'ala biha neman kusanci zuwa ga Allah bai girma da ɗaukaka da ita wannan ibada ibada ce Allah ya ce a sai Allah ya hore maka sai kai kaga ka bi umarnin Allah to ka nemi kusanci zuwa ga Allah da ita sannan hikima ta biyu shine raya sunnar annabi ibrahim a.s. wanda yana daga cikin annaba ulul azmi domin shi ne ya fara sunanta wannan ibada bayan ya bi umarnin allah ta'ala da ya bashi ne yanka ɗansa ya bi wannan umarni ya je zai yanka ɗansa sai allah ya musanya masa da rago sai yanka rago tutun wannan lokacin ake wannan ibada ta layya da annabi sallallahu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sai aka tabbatar mai da ita a cikin ibadar addininsa sai ta zama wani bangare na ibada wanda za mu bauta ma Allah da ita to kaga wanda ya wannan ya raye wannan ibada sadaukarwa wanda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi akan ɗansa sannan akwai nuna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka akan ni'imomin da ya mana hatta su kansu dabbobin ni'ima din ni'ima ce Allah ya hore mana su mu yanka mu a lokacin da muke so in muna da iko kaga wannan ni'ima ce Allah ta'ala ya nuna mana wannan lokaci mai albarka ni'ima ce to godiya ga wannan ni'ima sannan kuma an yi yana daga cikin hikimar dan a yalwata ma iyalai a dan samu abin da za a ci na nama sannan a yi taimako da shi a yi sadaka a yi kyauta musamman kun ga irin wannan zamani wanda muke ciki wanda wani sai wata uku bai ci nama ba to amma idan lokacin nan ya zo kaga sai ya zamanto an yalwata kowa ya samu ya ci ya koshi haka ake so duk da dai yanzu din ba ba a koshi da nama to amma dai hikimar shi ne kowa a ce ya samu yalwa ya ci ya koshi kama wata shekara kuma ta dawo tun da abin ya ba haka allah ya sauka to dabbobin da ake yin laye da su su ne dabbobin ni'ima wanda dabbobin nema din nan sunfi ne kamar haka akwai sunfin awakai Ka gana akwai akuya da dan akuya sai rago timakai akwai rago da tinkiya sai sa akwai sa da sanuwa sai raƙumi da raƙuma to waɗannan simfofin dabbobin nema su ne ake yin laye da su a mazhaban malikiya suna kallon daɗin nama shi ne ya fi fifiko ba yawan nama ba to a daɗin nama kuma duk cikin waɗannan dabbobin rago ya fi daɗin nama to shi sanya sai suke ganin a yi da rago to shi ne abin da ya fi falala ragon ba ya zama to mai kawanni mai mai in allah ta'ala ya hore mutum in babu rago to babu laifi sai a dawo ga tinkiya in ba tinkiya sai ɗan akuya sai akuya sai sa sai sanuwa sai raƙuma sai raƙuni to waka tartibinsu yake ana son a yi da dabbar da take lafiyayya ba marar lafiya ba ana so a yi da dabbar da take maimai ba marar mai ba ba a son a yi laye da dabba mai ido ɗaya balle mai wadda ba ta da idanuwa biyu ba a yi da wadda take gurguwa ba a yi da marar lafiya ɗan rago ne ba a yi da ragon da kawon shi ya kare amma nan abin da ake nufi ƙawon shi ya kare a daidai lokacin da za a yanka kila an zo ana ƙoƙarin a kada shi sai ƙawon shi ya balle yana jini to ba za a laye da shi ba amma idan ya kare har ya warke ba babu laifi ana iya laye da shi sannan akwai shekarun da sai dabba ta kai sannan ake yin laye da shi a awakai akuya ko dan akuya ko kuma barin fara da rago rago da tinkiya to su wannan wasu malamai suna ganin cewa ko da dan wata shidda ne to zai iya layya amma akuya da dan akuya to shi sai ya cika shekara ɗaya gam ya ciga shekara ta biyu to shi ne wanda zai yi layya a sa da sanuwa to su ma sai sun zama abinda ake ce mataniya a sanuwa ita ce dab sanuwa ko sanda ya cika shekara biyu ya shiga ta uku koda da kwana ɗaya ne kun fahimta sannan a raƙumi wanda ya cika shekara hudu ya shiga cikin tabiyar koda da kwana ɗaya ne to waɗannan su ne dabbobi da kuma shekarun da sai sun kai ake yin laye da su idan an yi laye nan ana son naman nan a kasashe uku kashi ɗaya a bar shi a gida mutanen gida su ci kashi ɗaya a yi sadaka da shi kashi ɗaya a yi kyauta da shi a baccin sadaka da kyauta ko to a yi sadaka a kuma yi kyauta da shi muna son mai kira ga al'umma cewa mu yi haƙuri mu daure in allah ta'ala ya ba mu ikon yankawa mu taimaki 'yan uwanmu wanda ba sami ikon yankawa ba mai masu sadaka waɗansu kuma ba su kyauta kada a soya duka a gida a cinye a gida a makwabta a taimaka musu da shi ‘yan uwa a taimaka musu musamman waɗanda ba ba musamman waɗanda ba su ba to idan muka yi haka sai ya zamanto an zo da ainihin hikima daga cikin hikimun da suka sanya a gashar ake wannan babu laifi mai gida idan ya zo zai yanka ya sanya iyalansa a cikin niyya da 'ya'yansa babu laifi idan kuma an samu iko kowa an ware masa nasu wanda zai yanka to ya yi kyau amma an ba samu haka ba to mai gida sai ya shigar da su a cikin niyya amma ba a haɗa kuɗi a sai rago ko tunkiya a ilayya mai gida ya ba da naira dubu hamsin ko gida ta kawo dubu hamsin su haɗa su ilayya ba a haka mutum ɗaya ake so ya saya to amma a wajen niyya sai ya shigo da ainihin waɗanda zai shigo da su a cikin niyya idan allah bai baka ikon yankawa ba to sai ka shiga cikin yankan manzan allah sallallahu alaihi wasallama don manzan allah a wata shekara da zai yi layya ya ce wannan na gidan muhammad ne na ma'ana annabi muhammad ne da 'yan gidansa da kuma duk wani musulmi wanda bai yi layya ba to kaga sai ka shiga nan ciki allah maɗaukin sarki ya sanya mu dace sannan kuma ya karɓi dukkan mu na ibada sannan abu ƙarshe shine idan an yi yankan ba a biyan wanda ya gyara naman nan da wani abu na nama yana da kyau mai ƙoƙari mu kiyaye wannan ba a biyan shi da fata ba a biyan shi da naman dabba ɗin wadda aka yanka sai dai a ciniki a biya shi da kuɗi amma duk wani abu wanda ya shafi naman abin da aka yanka to ba za a ɗauka a bashi ba da niyyar an biya shi ladar aikin da yi ko wanda ya taimaka wajen gyara. a al'adar hausa yana ji kamar wanda ya kama akwai wani abu na musamman wanda ake fitar mai a cikin dabba ɗin wannan kuskure ne amma babu laifi a yi masu saraka bayan sun gyara ma ka biya su kudinsu an yi tsada lafiya lau ka sallame su to ka ce wane ga wannan sadaka babu laifi wannan amma dai kar ya zamanto an bada ne a madadin kudin da za a biya su da shi sannan a ƙarshe na san masallaci yana da buƙatar fatu ɗin nan to da allah muna kira duk wanda allah ya ba iko yanka da allah ya taimaka ya kawo masallacin nan wannan fatin mun sani idan an tattara ƙungiya ake kai ma ko masallaci ke amfani da shi rabawa ake ko? to rabawa ake wani abu a ƙungiya na ƙungiya ɗan nan kun san inda ake zuwa da shi su mata ayyuka ne ake da ci gaban addinin musulunci wanda suna da muhimmanci kwarai da gaske kamar a bana ɗin nan ana maganar cewa duk abin da aka samu za a sanya ne a wannan jami'a ta musulunci wadda kungiya ke ginawa a hadeja wanda aikin ya danyi nisa to ana son a ƙara samun ƙarin kudi wanda za a samu a kammala wannan aikin to sannan kuma a nan masallaci mun san ayyukan da ake na masallaci to da allah duk wanda allah ya ba iko yanka ya taimaka wa masallaci ya kawo wannan fatar Allah ta'ala ya ba da ladar sannan a ƙarshe na mutum yana da suna zai yi a to a yanzu in ka yi maɗanka suna ba aka sa abin da za a ce mai ko eh, <laughs> a a ƙarshe akwai addu'o'i kamar yadda muka saba farko a da ta farko ga malam idris abdulaziz bauchi wanda mun shayin maganar sha'anar mun shayin maganar sha'anar to an dai sake maida shi kotu kuma a ranar da aka da shi kotu alkali ya ce a kai shi gidan yari kuma abinda ya ba da mamaki bai ce ga ranar da za a dawo ba domin galibi alkalin zai irin wannan hukuncin sai ce to aje da shi gidan yari domin lauyinsa sun nemi a ba da shi beli ko kuma sun nemi cewa sun yi bayanin cewa wannan kotun ba ta da hurumin da za ta saurari wannan kara da aka suna ganin wannan alkalin ba shi zai irin wannan shari'ar ba to irin wannan dama yana gabatar gaban kotu to kotu za ta tsaya ce nazarin abin da lauyi suka ce sai ta ba da hukunci cewa a abin da kuka faɗa kuskure ne muna da damar mu saurari wannan ƙara da za a ci gaba da shari'a ko kuma abin da kuka faɗa daidai ne ba mu da hurumin sauraron wannan kara da kotu ta kori wannan shari'a to wannan hukuncin da kotu za ta bada sai alƙalin ya ce ya ɗaga zaman shari'a sai zama na gaba zai ba da hukuncin kotu amma kafin ya ba da hukuncin kotu din shi wanda ake tuhuma a kai shi gidan yari to yaushe kotu za ta dawo don ba da wannan hukuncin kuma ba rana to kaga wannan kamar yadda masana harkokin shari'a suke fada akwai wata manufa wanda ana zargin shi alkalin da ya wannan kamar ya samu tasirantuwa da umarce-umarcen da aka ba shi daga sama to matsalar shi ne shi alkali ya kamata ya san cewa duk fa abin da ya zauna wannan wurin shari'a ce ta musulunci kotun musulunci ce to shi fa yanzu yana wakiltar Allah da manzon Allah ne sannan duk abin da ya kuma sai an maimaita shi gobe kiyama to yaushe za ka biya ma wani ya zo ingi za ka yi abin da ka san ba daidai ba ne ba alayat halin dai an riga an yi a iya fahimtar mu muna ganin wannan zalunci ne aka yi ma wannan malami da haka muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya sanya masa mafita kuma ya kare shi daga makircin waɗannan mutane domin ko shakka babu alamuna na suna da mugun nufi a kansa muna roƙon allah ta'ala ya bashi kariya ya amintar da shi sannan kuma ya sanya masa mafita ya kubutar da shi daga wannan hali da yake ciki kuma ya tsare shi bayan ya fito da shi sannan addu'a ta biyu na san duk kun ji abin da ya faru a sokoto wani bawan allah wanda irin wannan kabiya din ta malam idris bauchi ta hada su magana da waɗansu abokan maganar shi akan cewa ba a neman taimakon kowa sai na allah shi ahalus suna ne wannan ita ce aƙidarsa da aka yi bayyana wa mutane haka har ya kara da cewa ko dan a ce dan Allah dan annabi ma ba a cewa sai dai a ce dan Allah kare to mutanen